baytul muqaddasga safar va Mi'roj. payg'ambar alayhisalomning davati mushriklarning zulm va ziyonkashliklari tufayli g'alaba va mag'lubiyat o'tirsida qadr ahvol yo'l ichib ilgarilayotgan va yiroq ufqlarda g'albi yulduzlari g'ilpol nur chechib ko'rinayotgan bir paytda rasulullohga baytul haromdan baytul muqaddasga sayr qilish va u yerdan allohning dargohiga merojga chiqish sharfi muvaffaq qilindi merojning vaqtini muqim bir vaqtga tayin qilish to'g'risida tuvandikidek o'xshamas qarashlar mavjud birinchi isro makkadan baytul muqaddasga sayr qilish ondin allohning dargohiga merojga chiqish bu sharaf rasulullohga payg'ambarlik vahiy nozil bo'lgan yili muvaffaq qilingan bu imom tabariyning qarashi ikkinchi rasululloh payg'ambar bo'lib beshinchi yili muvaffaq bo'lgan buni navaviy qurtubiy quvvatladi uchinchi Бейсәтнең 10 елы Раҗаб айының 27 көне муваффак булган. Бу Аллама Мансур Фурийның таллыгыныдыр. 4-нче Хиҗрәттән 16 ай илгәре, ягъни Бейсәтнең 12 елы Рамазан айында булган. 5-нче Хиҗрәттән 14 ай илгәре, ягъни Бейсәтнең 13 елы Мухаррам айында булган. 6-нче Хиҗрәттән сак 1 ел бурын, ягъни Бейсәтнең 13 елы Раббиул Аввал айында булган. oldidagi birinchi ikkinchi uchinchi qarash birdek rad qilindi chunki hadicha roziyallohu anha bisatning o'ninchi yili ramzon oyida vafot bo'lgan u chog'da texi besh vaqt namoz farz qilinmagan edi vaholanki besh vaqt namozning meroj kechasida farz qilinganligida shak yo'q ammo keyingi uch xil qarashga kelsak hech qaysisini quvvatlaydigan dalilga ega emasmiz biroq sura isroning siyoqidan qaraganda meroj hijratga nihoyat yaqin orliqda yuz berganligi ma'lum hadisshunos olimlar voqeaning tafsilotini tovandigidek bayon qildi uni qisqartib so'zlab o'tamiz ibn qayyum undoq deydi payg'ambar alayhissalom sahiy rivoyatga asoslanganda ashu muborak tini bilan buroqqa minib jibril alayhissalomning hamrohligida masjidil haromdan baytul muqaddasga sayr qildirildi va u yerda tushib payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qidi buroqni masjid darvozasining bir halqasiga bog'lab qo'ydi Ondan shu kechisi Baytul Muqaddasdan birinchi osmonga o'rnatildi va Jibril alayhisalom Rasululloh uchun osmonning darvozasini etishni talab qilgan edi. Osmon darvozasi ochildi. Rasululloh u yerda Odam otini ko'rdi va uningga salom berdi. Odam ota Rasulullohni qizg'in qarshi oldi va uning salomiga alayka deb yondirdi va Rasulullohning payg'ambar bo'lganligini tabrikladi. Allah Rasulullohga shahidlarning ruhlarini o'ng yondan shaqiy nokaslarning ruhlarini so'l yondan ko'rsatdi ondin u ikkinchi osmonga o'rlatildi va ikkinchi osmon darvozasimi ochildi u yerda yahyo ibn zakariya va iso ibn maryam alayhissalomlarni ko'rdi ular bilan muloqot bo'lib ularga salom berdi ularmi rasulullohga salom qaytirdi va uning merojini qizg'in qarshi oldi va payg'ambar bo'lganligini tabriklashdi ondin uchinchi osmonga o'rlatildi u yerda yusuf ibn yaqub alayhissalomni ko'rdi va uningga salom qildi yusuf alayhissalom rasulullohga salom qaytirdi va uni qizg'in qarshi ilib payg'ambar bo'lganligini tabrikladi ondan to'rtinchi osmonga o'rlatildi u yerda idris alayhissalomni ko'rdi va uningga salom berdi idris alayhissalom rasulullohni qarshi ilib uning payg'ambar bo'lganligini tabrikladi uningdan keyin beshinchi osmonga o'rlatildi beshinchi osmonda horun ibn imron alayhissalomni ko'rdi payg'ambar alayhissalom uningga salom qildi harun alayhissalom uni qarshi oldi va uning payg'ambarlikni tabrikladi uningdan keyin oltinchi osmonga o'rlatildi payg'ambar alayhissalom u yerda muso alayhissalomga uchrashdi va uningga salom qildi muso alayhissalom rasulullohni qizg'in qarshi oldi va uning payg'ambar bo'lganligini tabrikladi rasululloh muso alayhissalomning qishidan ozroq o'tib edi muso alayhissalom yig'lab tashladi uningga nimishga yig'laysan deyilgan edi u bir o'g'lon mandan keyin payg'ambarlikka avatildi va uning ummatidan jannatga kirdiganlar mening ummatimdan jannatga kirdiganlardan ko'p bo'lganligi uchun yig'layman dedi ondan yettinchi osmonga o'rlatildi u yerda ibrohim alayhissalom bilan uchrashdi va uningga salom qildi ibrohim alayhissalom rasulullohni qizg'in qarshi oldi va uning payg'ambar bo'lganligini tabrikladi ondan rasululloh sidratul muntahaga ko'tarildi uningdan keyin baytul ma'murga o'rnatildi va u yerdan rasulullohni jabbor taala bandalariga xohlaganni qildira oladigan azimatlik alloh subhanahu va taoloning dargohiga o'rnatildi va uningga yaqinlashib hatto bir ikki o'q miqdori yoki uningdan yaqin orliqda turdi bu chog'da alloh taolo o'z bandasi rasulullohga bir qator vahiylarni qildi va uningga ellik vaqt namozni farz qildi shuning bilan rasululloh allohning dargohidan qaytib muso alayhissalomning qishidan o'tib edi muso alayhissalom olloh seni nimaga buyurdi dedi payg'ambar alayhissalom ellik vaqt namozga deb javob berdi muso alayhissalom sening ummating buningga toqat keltirolmaydi sen parvardigoringning dargohiga qaytib uningdan ummatingga yangilitib berishini tilgin dedi rasululloh jibril alayhissalomga maslahat solgandek qilib qaraydi jibril alayhissalom ha xohlasangiz deb ishorat qildi shuning bilan jibril alayhissalom rasulullohni yuqoriga o'litib jabbor taoloning dargohiga ilib chiqdi vaholanki olloh o'ziga xos makonda edi bu imom buxoriyning ba'zi lafzining iborasi olloh uningdan o'n vaqtni ko'tarib yetib berdi ondan tuvanga tushdi muso alayhissalomning qishidan o'tib uningga xabar qildi muso alayhissalom yana parvardigoringning dargohiga qaytib yana yenikiltib berishni tilagin dedi shuning bilan rasululloh muso alayhissalom bilan allohni dargohi orliqida berib kelib yurib oxiri alloh uni besh namozga qoldirib berdi va shu chog'dimi muso alayhissalom rasulullohni allohni dargohiga qaytib yanala yangilitib berishni talab qilishga buyurgan edi rasululloh chuqumki man parvardigorimdan hayo qildim endi man uning qismatiga rozi bo'laman va uning farziga taslim bo'laman dedi rasululloh muso alayhissalomning qishidan yiroqlab mengib edi g'oyibdan arzimni bekitivatdim va bandillarimdan ko'p yeniklatdim deb nido keldi mushu yergacha bayon qilingandan keyin ibn qayyum rasulullohning alloh taborak va taoloni o'z ko'zi bilan ko'rganligi to'g'risida ixtilof borligini aytdi va ibn taymiyaning mushu haqdagi so'zini tilga oldi tekshirib tadqiq qilishning natijasi shu bo'ldiki ko'z bilan ko'rish rasulullohga aslo muyassar bo'lgan emas ham rasulullohning o'z ko'zi bilan ko'rgan deganni hech qaysi bir sahoba demagan ibn abbos roziyallohu anhudan naql qilingan rasululloh ollohni dili bilan ko'rdi degan hadislar bir biriga zid emas ibn qayyum yana mundoq dedi ammo alloh taoloning suri najmdiki andan u asta asta yaqinlashib tuvanga sangildi qur'oni karim suri najm 8 oyatdagi yiqilishish meroj qissasida zikr qilingan yiqilishish bilan bir emas suri najmda zikr qilingan yiqilish bo'lsa jibrilning yiqilishishi va uning tuvan tushishidir oisha va ibn masud roziyallohu anhularmi ham shu qarashdi oyatning siyoqimi ham shuni ko'rsatadi ammo meroj hadisda zikr qilingan yiqilishish va tuvan tushish deganlar alloh taborak va taoloning tuvan tushishi va uning yiqilishi ekanligi nihoyat aniq sura najmda zikr qilingan tuvan tushish bilan zid kelmaydi chunki sura najmdiki u rasululloh uni sidratul muntahaning yanida yana bir qatim ko'rdi degani u cho'qim jibrilni ko'rdi degan bo'ladi chunki rasululloh jibrilni asli suratida ikki qatim ko'rgan bir qatim mushu zaminda yana bir qatim merojda sidratul muntahaning qishini ko'rgan alloh taolo hammadan bakroq olimdir mushu qatim rasulullohning ko'kirgi yerilish vaqasi yuz berdi hamda ziyorat davomida tuvandiki bir qancha ishlarga duch keldi rasulullohning oldiga sut va aroq keltirildi rasululloh ikkilanmasdan sutni tanladi uningga to'g'ri yo'lga hidoyat qilinding yoki to'g'ri yo'lni topding navoda sen haroqni olgan bo'lsang ummating ezib ketgan bo'ladi deyildi jannatda to'rt daryoni ko'rdi ikkisi oshkora va ikkisi yoshirin edi oshkora ikki daryo nil daryosi va furat daryosi deb tunishtirildi buning ma'nisi rasulullohning elchiligi nil va furat daryosi vodiylaridagi kang munbat zaminlarda yildiz tortib uning aholisining qalbidan cho'nqur o'rin oladi va bu joylarning aholisi yaqin kelgusidan boshlab avlodma avlod islom tug'ini egiz ko'targichlar bo'ladi degan bo'ladi aksicha bu daryolarning kelish manbii jannatdan keladi degan bo'lmaydi ziyorat davomida rasululloh do'zaxning malikini ko'rdi u qat'iy kulmaydi uning chiroyida tabassum va xushxo'ylikdan qilcha asar yo'q edi shuningdek rasululloh yana jannat va do'zaxning tafsilotidan xabardor bo'ldi u yana yetimlarning mol mulkini nohaq yavalg'onlarning eg'iz burun lavlarini tugining kamshuklariga o'xshash qo'pol ko'rimsiz holatda ko'rdi ularning eg'iz burunlarga avonchi tashlardek cho'g' parchalari to'p to'pilab tiqilatdi ondin u toshlar shu amon ularning orqa maqatlaridan etilib chiqatdi rasululloh jazonixo'rlarning qo'rsoqlari yo'g'nab to'lim qo'rsoq bo'lib ketganligini ko'rdi ularning qo'rsoqlari bak cho'ngib ketganlikdan ular o'z o'rinlaridan tamshilolmaydi va yo'tkilishgimi majoli yetmaydi fir'avn jamiyati va uning oil tavobatlari dovzaqqa qoqilinish uchun elib chiqilganda elqi xo'rlarning ustidan o'tib ularni dastlab oyoq osti qilib mang'atdi zinaxo'r pashivozlarning oldida mazilik quroqliq semiz go'sht qo'rimlari turmoqda yana bir chetda shallak urug' badbo'y sesiq maynat go'shtlar turmoqda vaholanki ular oldidagi mazzilik hid go'shtlarni tashlab qo'yib yenidagi maynat pasqini go'shtlarni makildatib chaynab turayotganligini ko'rdi rasululloh yana mahramlik salohiyati bo'lmagan erlar bilan tortinmasdan aralashib yuradigan shalloh xotin qizlarning amchaklaridan esib qo'yilganligini ko'rdi rasululloh yana baytul muqaddasga berish kelishdiki ikkili qitimda makkaliklarning sham tarafdan kelayotgan bir tijorat karvonini ko'rdi va ularning to'pdan ayrilib ezib qolgan bir tugisini ko'rsatib qo'ydi va ular uxlab qolganda eg'izi etib qo'yilgan bir to'ngdan suv ichib ondin qochini o'z beticha mahkam etib qo'ydi dal mushu ish rasulullohning meroj kechisining atigini uning so'zining rostligini isbotlaydigan birdan bir moddiy pokit bo'lib qoldi ibn qayyum bundoq deydi atisi atigan rasululloh quraysh xalqiga olloh uningga ko'rsatgan bu katta mo'jizani bayon qilib bergidi ularning rasulullohga bo'lgan gumoni texmi kuchaydi əziyyət, külpət yetküzüş və ziyan zəhmət selişi eşib bardı. Ular Rasulullohdan Baytul Muqaddasni tasvirlab berishni talab qilgan edi. U Baytul Muqaddasni ko'z oldida ko'rib turgandek muhim joylarni aniq va aynan tunishtirib berishga boshladi. Ular Rasulullohga radiyat qaytara olmay dan qetib qilishdi. Rasululloh yana ularning karvonining safar yo'linishini va qaytib kelayotganligini xabar qildi. Bo'libmi karvonning yetib keladigan vaqtini xabar qildi. Hatta karvonning ang oldida mingib kelayotgan tugunini aytib berdi amaliyotda rasululloh degandek chiqdi lekin bu ularning nafratini oshiryapti va kofir zolimlar kufrining g'ayriga ibo qilishdi aytishlari qaraganda abu bakrini siddiq deb otilishi uning bu vaqani hamma odam yolg'on deb gumon qilganda u ikkilanmasdan rost deb tasdiqlaganligi uchun ekan xo'sh hamda bu safar nima uchun o'rinlashtirilgan degan savolga berilgan ang qoyil va ixcham javob alloh taoloning tuvandiki oyatidir uningga bizning qudrat oyatlarimizni ko'rsatish uchun qur'oni karim sura isro birinchi oyat alloh o'z dargohini ziyorat qildirish ishi allohning jimi payg'ambarlarga yo'l qo'yilgan qonundir alloh taolo sura an'amda ibrohimning tavhid borasida qat'iy ishonguchilardan bo'lishi uchun uningga otasi bilan qavmining gumrohligini ko'rsatganimizdek biz ibrohimga osmonlarning va zaminning ajoyibotlarini ko'rsatdik qur'oni karim sura an'om 75 oyat dedi alloh bu irodasini o'zining qat'iy ishonguchilardan bo'lishi uchun degan oyat orqali tushundirdi payg'ambarlarning ilmiy tonishi mo'jizlarni amaliy ko'rishga birlashtirilgandan keyin mo'lcharligisiz darajada jazmlashidi anglagan ko'rganga yetmaydi shuning uchun ular ya'ni payg'ambarlar alloh yo'lida boshqalar sabr qilolmaydigan ig'irchiliklarga sabr qilolaydi dunyodagi dushman kuchlarning hammasi ularga mislsiz jafo mushaqqat ko'langillarini qancha aybi bilan planlasimi bu ularning nazarida bashining qontichilik vazniga o'ltirmaydi meroj safarining boshqa sohalarga chetildigan hikmat va sirlarni tadqiq qilish o'rni garchi islom falsafasiga oid kitoblar bo'lsimi lekin bu yerda va shu muborak ziyoratning buluqidan etilib chiqib rasulullohning hayot bog'ichisiga qo'yilgan bir qancha jumla to'g'ri yakun tomchilarini so'zlab o'tamiz sura isroni tilovat qilgan har qandoq bir qori bu surida olloh meroj vaqasini faqat birla oyati tilga ilib orqadilla yahudiylarning rasvochiliklari va ularning jinoiy qilmishlarini bayon qilishga tutish qilib ketganligini ondan ularga qur'oni karim to'g'ri yo'l boshlaydi deb ogohlantirish berayotganligini ko'rdi bu chaqda u qori bu ikki oyatning o'zaro hech qanday munosabati yo'q ekan deb o'ylab qilishi mumkin. Vaholanki, ish qorining o'ylig'indak emas. Alloh bu xil ibora keltirish va ifodalash uslubi orqali Merojning tunji bekiti Baytul Muqaddas qilib bekitilishi Yahudiylar huquq mansab tutish salohiyatini yo'qotadigan qabiy jinoyatlarni sodir qilganligi uchun insoniyatga rahbarlik qilish huquqidan elib tashlandi. bu huquq va mansabni chuqum o'zining yangi payg'ambariga ilib berib uningga ibrohim alayhissalom da'vat ilib borgan markaziy bazalarning ikkilisini birlashtirib berdi mana hozir insoniyatni ruhiy jihatni yetaklash huquqi o'z tarixini aldamchilik xiyonatkorlik gunoh isyonkorlik va haddidan eshish jinoyatlari bilan to'shqizib o'tgan bir millatdan vujudidan yaxshilik va fazilat urg'ib turadigan payg'ambari hidoyat nur bo'lgan qur'on vahiysi bilan bahramand bo'layotgan ulug' bir millatga yetkilish vaqti yetib keldi deganni ishora qilmoqchi edi lekin bu huquq qandoq o'tkazilinadi holbuki rasululloh makka tog'larida kishilar tarafidan qo'g'lonni qilinib sarson holatda yuribotsa mana bu savol tugunchini yechib yana bir haqiqatni ichib berdi u bo'lsimu islom davlatining birinchi bosqichi oyoqlashish va tamom bo'lishga oz qoldi Әмді usuli avvalqiga tubdan o'xshamaydigan yana bir bosqichliq da'vat yaqinda boshlanadi degan haqiqat edi. Shunga biz ba'zi oyatlarning mushriklar qarta ochiq oshkor ogohlantirish va qattiq tanbeh berayotganligini ko'ramiz. Biror shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni bizga itoat qilishga buyuraymiz. Ular itoat qilmay pisqi qiladi-da, ularga azobimiz haq bo'ladi. shuning bilan ularni qo'rqinch ravishda halok qilamiz. Qur'oni Karim sura Bani Isroil 16-oyat. Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni aloq qildi. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Qur'oni Karim sura Bani Isroil 17-oyat. alloh taolo bu oyatlarga ulabla musulmonlar xuddi ayrim bir zaminni egallab u zamonda o'z ishlarini har qaysi jihatdan puxtalab mukammal bir ijtimoiy tartib o'rnatib bo'lgandek ularga taraqqiyot qoida yo'sillarini va islomiy jamiyat barpo qilishning prinsip belgilamalarini o'rgatdi buningdan maqsad payg'ambar alayhissalom yaqin kelgusida da'vat ishlari qizg'in qarshi ilindigan nihoyatda bexatar bir panohgoh tepib oldiki u joy dunyoning har qaysi joylariga din tarqitish markazi bo'lib qoladi deganni uqtirdi mana bular rasulullohning bu muborak safarining bizning tadqiq qilishimizga arziydigan sirlardan bir sirdir biz bu yerda uni so'zlab o'tishni ixtiyor qilib qoldik xo'sh mana mushundoq asror va hikmatlarning sababidan isro vaqasi birinchi aqama baytining oldida yoki ikkinchi bayatning o'ttirsida muvaffaq qilingan deymiz allohu alam